Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga u stramputici, na stramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Došao vam je poslanik, jedan od vas teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Ovo je prevoz značenja 128. ajeta sure Et-Teube. Cijenjena braćo, nalazimo se u mjesecu Rebi'ul Evvelu, i dok se spomene ime ovog mjeseca odmah se sjetimo da je u njemu 12. Rebijul Evela 571. godine po rođenju Isa a.s. rodio se posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem. Današnja hutba će biti pod nazivom As-salatu wassalamu alejke ja Rasulallah. Neka je Allahov blagoslov i mir na tebi Allahov poslaniče da bi približili ličnost posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve muslimanima koji skoro hiljadu i pol godina poslije njegovog rođenja se rađaju, koji povjeruju i uzvjeruju uzvišenog Allaha i u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve potrebno je naravno svakodnevno donositi salavat na njega, isčitavati njegove hadise, učiti kuranske ajete koji nam govore kakav naš odnos treba biti prema Muhammedu sallallahu alaihi sellem. Pogledajte u citiranom ajetu vidimo da je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi sellem jednog od ljudi, dakle iz plemena Kurejš, koji je imao najljepše ljudske osobine. On je znao da kogod prihvati vjeru, da će biti zasigurno stavljen na iskušenje i to mora biti. I poslaniku alaihi salatu wasalam kaže teško je što ćete na muke udariti. Toliko je bio saosjećajan, jedva čeka da pravim putem krenete. I danas u našem vremenu gospodar nebesa i zemlje se raduje svakome ko se iskreno pokaje, uzvjeruje i dobra djela čini Dakle, i ovaj kuranski ajet je i danas vrlo aktuelan i ostaće aktuelan do sudnjega dana. I poslanik sallallahu alaihi ve sellem je prema vjernicima blag i milostiv. Febima rahmetim min Allahi linte lehum. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima. Walau kunte fadvan غليظ القلب لانفضوا min hawlik. A da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Fa'fu anhum. Pogledajte kako mu Allah uzvišeni naređuje. Zato im praštaj. Wastagfir lehum. I moli da im bude oprošteno. Washawirhum fil amr. I dogovaraj se sa njima. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ovo je prevod značenja 159. ajeta sure Al Imran. Cijenjena braćo, kada iščitavamo siru, životopis poslanika sallallahu alaihi veselem, vidjet ćemo da je on bio osoba najpotpunijeg ahlaka, stalno je bio na usluzi vjernicima, i svojoj porodici u svim njihovim potrebama. On se brinuo o devama, muzao je ovce, šio svoju odjeću i učio je dovu, tražio od svoga gospodara, gospodaru moj, uputi me ka najljepšem ahlaku, ka najljepšem moralu, jer doista niko ne upućuje ljepšem, potpunijem ahlaku mimo tebe i otkloni od mene ružno ponašanje, jer doista samo si ti taj koji otklanja ružne osobine. Poslanik Alehi salatu wasalam je odgojen od strane svoga stvoritelja i nakon toga je kazao najpotpuniji vjernik imanom, dakle najpotpuniji vjernik, najpotpunijeg vjerovanja će biti onaj ko bude najboljeg ponašanja. Što je za nas naravno vrlo snažna poruka da u vremenu u kome mi živimo najljepše ćemo pokazati da smo muslimani time što ćemo se u svim prilikama lijepo ponašati. I u porodici svojoj, prema najbližima, prema porodici, rodbini, komšijama, nakon toga što ćemo pokazati na radnom mjestu da smo kao Muslimani odgovorni jer mnogi su svojim lijepim ponašanjem bili sebebom da drugi prihvate Islam. I mnoštvo je takvih primjera za koje danas nemamo vremena sve ih spominjati. I naravno da je vrlo bitno da u safu, u džamiji, u našim međusobnim odnosima svojim lijepim ponašanjem trebamo pokazati da smo se upotpunili što se tiče e, lijepog ponašanja i da smo shvatili poruke vjere. Ukoliko osoba klanja, ali se neodgovorno ponaša u porodici, u rodbini, na ulici, na radnom mjestu, to je pokazatelj da još uvijek je daleko od toga da je izgrađena u kvalitetnu ličnost. Irbad ibn Sarije radijallahu anhu prenosi Obratio nam se poslanik sallallahu alaihi sellem jedno jutro poslije sabaha dirljivim obraćanjem. Jer ovdje kad kaže, dakle dirljivim isto kao da se oprašta. Od kojeg su zasuzile oči i zatreperila srca. Pa je neko kazao Inne hadihi izaltu muveddi'in. Ovo je oproštajni govor pa šta nam preporučuješ Allahov poslaniče? Usikum bi takova was sam'i o ta'a. Poslušajte šta poslanik alejhi salatu wasalam oporučuje, ovo je bilo pred kraj njegovog života. I ovo je oporuka koju trebamo mi danas posebno analizirati. Preporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost, pa makar abesinskom robu. Znači, ako vi kao muslimani izaberete da vam predvodnik bude abesinski rob, tada je to dakle bio crnac koji je na izvjestan način bio najnižeg staleža, kao kod nas da kažete crni ciganin. Da njega izaberete da vam bude predvodnik, trebate mu biti pokorni i poslušni u onome u čemu je pokornost i poslušnost uzvišenom Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alaihi sallam. U istinu, ko poživi od vas nakon mene, vidjet će mnoga razilaženja. Čuvajte se novotarija, jer su one zabluda. Ko od vas to doživi, držite se čvrsto mog sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa i zato se borite i zubima. وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ Znači da stisnete jako zubima, jer poslanik Alehi salatu wasalam nagovještava i razilaženja među muslimanima. Pogledajmo danas hal ummeta. Na samo koliko skupina smo pocijepkani od nacionalnih razlika, medhebskih razlika, menheđskih razlika i sve je to šeitan la'anetullahi alehi i Allahovi i naši neprijatelji maksimalno iskoristili u borbi protiv nas. Svako od nas bi volio da se to stanje promijeni. Međutim, mnogi lutaju i ne znaju kako i na koji način postupiti. Vidite kako poslanik alaihi salatu wasalam kada nagovještava ta vremena kaže da ko to doživi treba se čvrsto držati sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem i sunneta pravednih halifa hulefa ur rašidina koji su došli poslije njega. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Terektu fikum emrain, len tadillu ma bihima, kitabe Allahi wa sunneti. Ostavljam vam dvije stvari, nećete zalutati ako ih se budete držali Allahovu knjigu i moj sunnet. Cijenjena braćo, kada nam se najavi draga osoba i vrlo važna koju mi puno cijenimo, da će nam doći u posjetu. Mi se potrudimo da je dočekamo na najljepši način koliko to mi možemo u skladu sa svojim mogućnostima. Ja želim danas postaviti pitanje svima nama. Kada bi postojala mogućnost da danas u najodabranijem danu u sedmici u Mubarek petku najavi nam se da će nam kući doći posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve da li bismo bili spremni da ga dočekamo? I kakav bi osjećaj imali? Zamislimo situaciju, treba nam doći u kućnu posjetu. Muhammed sallallahu alaihi ve Šta bi prepoznao od islama u našoj kući? Da li su na zidovima naše kuće ispisani kuranski ajeti ili imamo još goblena ostavštine iz onog prethodnog sistema? Da li bi u našim kućama zatekao seđadu i Kur'an i propisno odjevenu čeljad u našoj kući? Da li bismo se stidili ili bismo bili ponosni? Da li bismo kazali Allahov poslaniče danas nisam spreman da te primi. Ili bi raširenih ruku kazali Allahov poslaniče ehlen vas, ehlen, dobro mi došao. Kul in kuntum tuhibbun Allah reci ako Allaha volite, biuni, mene slijedite, Allah, pa će vas Allah voljeti, lekum zunubekum i grijehe vam vaše oprosti. Na pitanje koga najviše volimo, ako istinski odgovaramo da je to uzvišeni Allah, da nakon njega najviše volimo njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer je to uslov ako želimo da budemo istinski vjernici, da nam poslanik alaihi salatu wasalam bude draži i od nas i od naših porodica, dakle i od naših žena i od naše rodbine, od naših sinova, da li doista mi živimo na tom stepenu? Ovo je iskren ispit koji bi trebali, o kojem bi trebali danas razmisliti. Ako bismo draga srca otvorili vrata svoje kuće za poslanika sallallahu alaihi ve onda je to dobar znak da smo godinama marljivo radili da sve što je što odudara od islama da izbacimo iz naših domova i to je dobar znak. U suprotnom Cijenjena braćo, vrijeme na Dunjalu koje je ograničeno. Smrt je neizbježni trenutak koji čeka svakoga od nas, a susret sa Allahom će biti prilika da svako od nas vidi šta je pripremio. Ko bude istinski volio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, u životu ga slijedio, vladao se po njegovom sunnetu, bit će u društvu sa njim al mar'u ma'a man ahabba. Čovjek će biti na budućem svijetu sa onim koga je volio na dunjalu. I za kraj današnje hutbe želio bih prenijeti jedan događaj kada učenik dolazi kod svog učitelja i kaže ja želim sanjati poslanika sallallahu alaihi sellem. A da bi ga mogli usniti, evo prenijeću, jer šeitan se ne može prikazati u liku poslanika sallallahu alaihi sellem. Alija radijallahu anhu opisuje poslanika sallallahu alaihi ve sellem nije bio previsok ni prenizak nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrđave ni ravne kose nego blago valovite. Nije bio debeo ni okruglog lica nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala. Kada bi išao, išao bi žustro, kao da silazi nizbrdo. Kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže čudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje, a kad bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Kad bi ga neko opisivao, rekao bi nikada, ni prije, ni poslije nisam vidio nekoga sličnog. Učenik dolazi kod učitelja i kaže ja želim da sanjam poslanika sallallahu alejhi On kaže pozivam te večeras da dođeš kod mene na večeru. I dobro mu posoli hranu. I ne dadne mu ništa od vode da pije i pošalje ga na spavanje. Učitelj koji želi da poduči svoga učenika i učenik koji ipak ima stida i poštovanja i poslušaju svog učitelja. U toku noći on sanja hladne planinske izvore kako teče voda, a on pije, pa opet na drugi izvor, pa na drugi, pa Čitavu noć on sanja hladnu, pitku, lijepu vodu i kako on puno pije. I kada je ujutro ustao, kaže učitelju, pa ja sam svu noć sanjao vodu. Eh, kaže, kad budeš toliko volio poslanika sallallahu alihi veselem i toliko žedan da ga vidiš, dakle kada u svim svojim svakodnevnim postupcima budeš razmišljao da li uistinu je to bližima slijedio i činio poslanik sallallahu alihi veselem, da li bi on volio da te vidi u situaciji u kojoj si danas? Da li je to istinski ono što bi volio poslanik sallallahu alaihi wasallam? Onda ćeš ga usnu vidjeti. Ja ne znam da li je iko od prisutnih u džami sanjao poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sa ovim opisom, dakle kakav je izgledao, jer se šeitan ne može pojaviti u njegovom liku, bilo bi interesantno posmatrati kako i na koji način živi ta osoba jer u istinu, onaj ko nam je bliži i draži nego što smo i mi sami sebi, kojeg je Allah poslao kao milost svim svjetovima, kojeg je Allah poslao da nam pokaže šta je pravi put, da nam nije ostavio ni jedan detalj od hajra, a da na njega nije ukazao, niti jedan detalj od šerra, a da na njega nije upozorio, zasigurno da takva osoba će onda biti puno prisnija i bliskija posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve koji je Allahu najdraži rob. Ja molim Allaha da nam omili vjerovanje, da ga ukrasi u prsima našim, da učini nas od iskrenih sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi ve koji će ga u stvarnom realnom životu slijediti, usnu povremeno sanjati i viđati i molim Allaha da nas sastavi na naši, sa našim miljenikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem na sudnjem danu i da nas nastani u dženneti firdevsu. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru Allaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru.